Yara yara! Iye iye! Gata nan, gata nan ku! Taro mujita! cibiyar dr bakar usman ta ɗauki nauyi domin yara tatsuniyar tamu ta yau tatsuniya ce a kan ladi da dodo akwai wata yarinya kyakkyawa tana tare da iyayenta waɗanda suke makwabta da surukan gizo a wani ƙauye shi yana sunan yarinyar ladi wata rana sai ƙawayenta suka biya mata domin su tafi bayan gari cin kaɗanya da yayyanta suka ji inda za su sai suka ce kada ta je saboda akwai wani mugun dodo da yake kashe mazauna yana in sun fita bayan gari ladi ta ƙeƙashe ƙasa ta kafe ita sai ta je sai ta sha ɗamara ta ɗauki sanhon zuba kaɗanyar ta bi ƙawayen nan nata suka tafi bayan gari ba su tsaya ko ina ba sai a ƙarƙashin wata babbar kaɗanya da ta yi ‘ya'ya birjik abin ban sha'awa ga sa marmari sai ɗaya daga cikin 'yan matan nan ta ce kowace ta hau kaɗanyan nan ta ɗebi rabanta kowace ta hau suna cikin kaɗar kaɗanyan ne sai dodon nan iya zo ƙarƙashin bishiyar nan iya tsuguna iya ce ko 'yan mata ku sauko in cinye ku sai ko suka fashe da kuka saboda tashin hankali da tsanin tsoron da suka samu kansu a ciki idanu suka raina fata ciki ya ɗori ruwa kowace sai kyarma kawai take yi duk sun mauta can sai wata mai wayau daga cikinsu ta kama waƙa tana cewa dodo dodo ba ni ne ladu ba ladu fara ce kyakkyawa in ta yi dariya nono ne ke zuba in ta yi murmushi madara ce ke zuba Da dodo ya ji wannan waƙa sai ya yi wani irin gunji, ya yi ƙaraji, ya yi miƙa da gyatsa ya ce, Soko ‘yata ba ke ne ladi ba, da ladi nake yi zan karere yata in sha madaranta. Da ƙawayen ladi suka ga yadda ɗayarsu ta ceci kanta daga sharrin wannan dodo da wannan waƙa sai wata daban ita ma ta ɗauka waƙar tana cewa domin ta samu rabauta dodo dodo ba ni ne ladu ba ladu fara ce kyakkyawa in ta yi dariya nono ne ke zuba in ta yi murmushi madara ce ke zuba da ya ji wannan waƙar ma sai ya mayar mata da cewa sauko 'yata ba ke nake nema ba da ladi nake zan karyarya ta in sha madararta sai ta sauko ita ma ta kama hanya ta gudu gida da haka da haka duk 'yan matan nan suka sauko saura ladi ita kadai ta rage akan wannan kadanya ƙasa kuma ga dodo yana jira ta sauko ya hallaka ta kamar dai dabara za ta ɓace mata amma dai ita ma ta kama wannan waka irin wanda sauran suka rera sai dodo ya ce na ji ba ke ce ladi ba amma sauko in cinye ki yunwa na ke ji da ladi ta ji lafazin dodon nan sai ta fashe da kuka tana cikin kukan ne sai wata tsuntsuwa ta sauka akan kaɗaryan kusa da ita ta ce me yasa kike kuka ne sai ta ba ta labarin yadda ƙawayenta suka yi suka gudu amma dodo ya ce sai ya cinye ta da tsuntsuwan nan ta ji halin da lada take ciki sai ta ce to ina dabara sai lada ta yi mata kwatancen gidansu domin ta je ta gaya wa mahaifiyarta tsuntsuwa kuma ta tashi ta je ta gaya masu iyayen ba su tsaya ko ina ba ba su ɓata lokaci ba suka yi gayyar jama'a don a je a ceto ta da yake suna da farin jini a garin nan da nan majiya ƙarfi suka ɗebo makamansu aka zo inda dodo yake aka yi sukuwar sallah a kansa aka yi kace-kace da shi lare ta sauko sai gida tare da jama'ar gari daga wannan rana ladi ta daina zuwa ko da ƙofar gida sai da yardar iyayenta ƙurungus wannan kenan yare yara tun muna da sauran lokaci bari mu ɗora da wannan tatsuniyar tatsuniyar tamu ta gaba tatsuniya ce a kan darajar neman sani wani mutum mai suna duna wanda yake zaune da matarsa delu a wani ɗan ƙauye da ke kusa da garin su ƙoƙi matar gizo sun jima da yin aure ba tare da delu ta yi ko da ɓatan wata ba mijin dai bai damu ba ita kuma ta dangana komai ga mai sama ita kuma ta dangana komai ga mai sama ana nan sai wata rana delu ta yi ɓatan wata ita da mai gidanta duna suka yi ta murna bayan wata tara kuma ta sauka lafiya ta haifi ɗa namiji bayan sati guda aka raɗa masa suna mai shuni da ya ɗan tasa sai duna ya ce da delu kin ga dai gashi mu mun rayu cikin duhun jahilci ya kamata mu tura mai shuni makaranta ta ce haka ne mai gida amma fa ina tsoron kada ya galabaita a wannan makaranta mai gidanta ya lallashe ta ya fahimtar da ita darajar neman sani ta yarda aka kai yaron nan wurin neman sani bayan mahaifin nan ya shirya sai ya ɗauki mai shuni suka tafi ya kai shi wani gari a wata tsangaya ya haɗa shi da wani babban malami ya kuma shiga cikin ƙolaye daduna zai tafi sai ya ce da da zai tafi sai ya ce da ɗan ko da bayan na rasu idan ka dawo gida kana neman ka gane mahaifiyarka sai ka yi cikiya duk wadda ta ce ita ce mahaifiyarka sai ta gaya maka inda ta haife ka yaro ya yi shiru yana saurare da mahaifin nan ya gama sai ya ce to me za ta faɗa mini in gane cewar ita ce mahaifiyata sai mahaifinsa ya ce idan ta ce a tsakar ɗaki ta haife ka to ita ce mahaifiyarka nan ya yi bankwana da mai shuni ya koma garinsu mahaifin bai fi wata tara da komawa gida ba sai ya ce gagarin kunan delu ta yi bakin ciki matuka domin kuwa bata san garin da mai gidanta ya kai ɗansu karatu ba nan dai ta ci gaba da zama cikin haƙuri ana nan bayan kamar shekara 27 sai mai shuni wanda tuni ya zama babban malami kuma mai dukiya sai ya ji yana son zuwa ganin mahaifiyarsa amma fa bai san sunan garinsu ba ya yi ta bincike har a ƙarshe ya sami waɗanda suka yi masa kwantancen garin bayan ya shirya sosai sai ya kama hanyar garinsu da ya shiga garin sai ya kama wannan waka ta cigiyar mahaifiyarsa yana cewa wace ce mahaifiyata wace ce mahaifiyata sai wata mata wadda bata wuce sa'arsa ba ta fito take cewa ni ce mahaifiyarka samari aini ne mahaifiyarka da ya dube ta sai shakka ta kama shi da gani ya san ba ta yi shekarun da za a ce ta haifi kamarsa ba amma dai saboda halaye irin na masu sani da kuma abin da mahaifinsa ya ce na bin umarni sai ya tambaye ta ya ce to a ina kika haife ni faɗi inda kika haife ni in ji to da yake ta ga alamun sukuni tare da mai shuni sai ta ƙirƙiro zancen da take ganin ya dace a matsayinsa sai ta ce a kan gadon ƙarfe na haife ka sai da ya bari ta gama ta sai kawai ya mayar mata da wannan jawabi inda ya ce ba ke ce mahaifiyata ba ba ke ce mahaifiyata ba sai ya kama hanya tare da masu raka shi suna ta tafiya a cikin gari da suka kai tsakiyar gari sai ya fara rera waƙarsa mata suka dinga fitowa wata ta ce akan gado wata kuma ta ce akan tabarma wata ma cewa ta yi akan gadon zinariya haka dai bawa da ta faɗi gaskiyar magana har sai da shi da abokan tafiyarsa suka fara gajiya sai can ya ga wata mata a zaune ta kasa goro da gani kasan ta jigata ko da yake bata kare da rayuwa ba sai ya dube ta ya ce wace ce mahaifiyata yara yara saboda halin lokaci za mu dakata a nan in ya so a tatsuniyar tamu ta gaba sai mu ɗora daga inda muka tsaya a madadin cibiyar dr bakar usman wacce ta wallafa wannan littafi sai jami'in da ya haɗa mana sautin shirin abubakar ƙaraye. ni aminu jibiral gwadabe ke mana fatan alkhairi gata gata na ta zo ta